Dobar dan i dobrodošli u novu 11. epizodu specijalne edicije podcast Running to Invest 2 Clone koja je posvećena našim komentarima uh, najnovih epizoda serije The Bad Batch ili ti osme sezone Star Wars The Clone Warsa. Ja sam Filip Đorđević, znate me i sa mnogih drugih podcasta ovde na Holonetu, a sa mnom su, kao i uvek ovde, standardna Clone ekipa, uh, najpre čovek koji dalje i uh, i dalje čini ovaj ovaj podcast internacionalnim najveći poznavalac modernih Star Wars video igara kad su u pitanju sitni detalji koje ja nikad ne bi uzeo u obzir da probam da, probam da zapamtim. Gospodin Johnny. It's so pozdrav <laughs> Još malo pa još sledeća nedelja pa više ne internacionalan, ali dobro. Ovaj, eto, ovaj, pozdrav svima još jednom. Ovaj, šta ima novo, Johnny? Kako, kako, kako, kako, kako je u Britaniji, pada kiš? Pa, bilo je poprilično sunčano i, i, i, i toplo, tako da... Znači, netipično. Dok pa, je kod vas bila kiša, kogu sam čuo, u, sad ne znam, sve zavisi lokalno, jel? Da. Kako sam u Novom Sadu bila oluja i tako dalje. Ovo, ovaj, totalno sve bilo suprotno. Tako da, ne, evo sad je malo zahladnilo. Tako... Kao, kao da. što rekoh, netipično za Britaniju netipično, ali onda vrlo, evo danas već opet oblaci, znači nepredvidivo, no, nepredvidivo, samo jednom da, rečju. Da, da. A tu je naravno, kako sam već napomenuo, pošto kažemo standardna ekipa, naš pandal upravnik Discord kantine, glavni quiz master, gospodin Marko Višekruna, uh, Hera X Omegle, uh, Shipper himself. <laughs> Mare, čao, šta ima? Desi Fićo, šiper jesam, ali zato što volim brodiće, jel te, kao i njih dve. Mislim... this, <laughs> Evo, was not, this was not the euphemism at all. this <laughs> is not as we planned. Yeah. Um, došao sam ovde da zborim, da, da širim mudrosti, da dajem svoje mišljenje o dve najbolje i najgore epizode do sada u Bad Batchu koje su izašle. Uh. Ne računajući prvu ono uvodnu epizodu koja je pokidala jer je, jer je kidalica. Da, stoji. Um, tako da pričat ćemo danas malo. Ovde je vreme lepo sa povremenim pičenjem sunca. E, pošto vidim da pitaš za vreme, otko znam, možda ti treba vremenska prognoza, planiraš neko putovanje, nešto, pa... Da, da, da. Gledaš kako je, znaš, ono vreme na različitim lokacijama, da znaš šta da planiraš, kako da se spremiš, što tako, kažu. Tako je, tako je. Tu mogu samo ti kažem, obucite se slojevite, to vam je najbezbednije. Da, da, uz tim mladi macure, recimo. Naravno. Da, poključate. <laughs> Oj, da, um, pa kako obično bude deo, odnosno praksa u ovom uvodu, um, uglavnom se dotičemo ovih epizoda komentarišemo ih bez spoilera, međutim danas imaš jedan, imaš još jedan zadatak za vas dvojicu za koji ne znate da vas čeka, tako da ovaj bit će zanimljivo. O, duša! Ovaj, ali ajde za početak, ovaj, a, znači onaj ukrat, ukratko komentar bez spoilera kako vam se, vam se dopala ove dve epizode i da ih rangirate u odnosu na a, prethodne. Johnny, možemo krenemo od tebe. Prva epizoda ajde kažem, mogu je odmah rangirati negde oko 9. Sledeća, <sighs> neću da budem uvredljiv, ali tu negde 7. Bukvalno ne znam, ne znam, ne znam, baš je veliki kontrast između ove dve epizode. Nekako opet iznenađen sam u smislu, mislim sam da će sada da se stvari malo više, jel? Pošto nam, su nam preostale tri epizode još, jel tako? ovaj, da će sad početi malo ozbiljnije stvari da se odvijaju, da će mu se malo više posvetiti glavno je, da kažem, e, glavnoj priči, ali eto uvek šta je nemam pojma, uvek mora da postoji neka side me uh, u sledećoj epizodi, znači jednostavno nisam, nisam očekivao da će tako, ovaj, ajde da kažem, da mi padne rating <laughs> ovaj, eto, to je nekako bez spoilera, ajde da kažem, naravno, pošto se prvo, mislim, prva, jel, sad koju komentarišemo, Rescue on Ryloth, mislim, tu, koliko god se potrudili da uh, izbegnemo spoilere, sama, sama, sam naslov već govori, tako da ovaj, nadovezujemo se na već prethodnu epizodu koja je bila isto savršena, tako ja. da mislim da ovo, ali ne, ne znam, ne znam, sad ostali su nam tri, ja se nadam da će ove sledeće tri biti ono baš, ajde da kažem, ono, da udaraju onako tamo mhm, gde treba. Naslovi, naslovi obećavaju, ali vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo, zato što ne možemo odmah da se baš uzdamo, jel, s obzirom da se malo malo popojave neka side misija, znaš. Da. Ne kažem da je, be, nije, ne kažem da je da, su, da je to bez veze i da je beskorisno, ima tu lora naravno, ali nekako vidim da je onako traćenje vremena, odnosno kažem, ne kažem filler epizoda, samo da popuni, ajde kažem, taj broj, broj e, ukupan epizoda. Eto, to je čisto ono. Mogli su to uklopiti malo drugačije ili čak ubaciti to pa se nadovezati možda na sledeću priču. Ove, ali eto, to, to je moje neko, ajde kažem, moj neki utisak, bez spoilera. <laughs> Da, da, da, pa ja, bi, ja bih čak otišao toliko daleko da kažem da nam možda ni trebala ta epizoda, mogli smo da imamo 15 pa da Ove, ali dobro. A, Mare? Moram priznati nešto. Moram da kažem, Johnny je delom u pravu. Jedna epizoda jeste dobra, druga jeste loša. Ali nije u pravu kako ih je rangirao. A, evo ga. Rescue on Rylos. Znači, sama reč Rescue on Rylos znači spasitba na Rilotu, jel te? Yes. Rylot je toliko nesposoban Znači da su, morali, da su tvileci morali da budu robovi još od stare republike do dana današnjeg. Pa ako su toliko nesposobni da budu robovi, ne treba niko ni da ih spašava, bre. Ko im kriv kad su glupi? Ko im kriv? Nepotrebna epizoda koja je protraćila vreme nama, kao gledalcima. Jedina dobra stvar je bila što smo videli Heru i Omegu, ali nažalost, jel te, ne, nisu imali toliko interakciju kao likovi prosto više su se tu samo prolazili jedna pored druge, malo popričali i to ništa. Nismo imali neku bitnu interakciju da vidimo razgovor e, dvoje dece koje su, jel te, vršnjaci. Jer Omegle nema toliko vršnjaka u seriji s kojima je mogla priča, zato što njen prvi brat Alfa nije došao da se vidi sa Omegom, tako da to je već problematično. Ali, ali, ali što se druge epizode tiče, mnogo moram da kažem da mi se dopao jedan deo druge epizode, a to je što smo videli taj neki krimi deo Star Wars univerzuma. Jel te tu infestaciju kriminala u univerzumu. I to Jao, kako je iskusno provuku foru sada, znači. Da. Infestaciju. E, Katro je lepo, ne? E, to je bila epizoda za pamći. Ako bih davo ocene, Reskion Rajlot jaka dvojka od 10. Wow, wow, Jaka dvojka od 10 jer su opet nesposobni tvileci moraju da budu spašavani. Imaju jednog sposobnog tvileka koji se predao imperiji. Pa, brate moj. I, on, I videlo se da ni on nije sposoban. Znači, Sindulo porodica, sve su ili slepci, ili budale, ili lakovernici, ili se zaljube u slepca Kanana. Tako da, to je to što ga tiče. Infested, infested Verujem da bih dao jaku devetku. On sad namerno radi, inače, ali dobro, tako to nam je rekao pre... Ovaj. A, rekao nam je pre... Dakle, da samo rotirajte ocene i bit ćete okej. Okay. misliš što i hmm. mi, da, da. Ali nije, nije. Iskreno, ako ćemo realno ocene, Infested je jaka devetka, Rylot mi je možda osmica i dalje. Zanimljiviji mi je bio Infested sa strane tog kriminala i toga. Da, dobro, to, to je... Jer ja volim Scum and Villani dosta. Villani, a to Meni je, to. je meni je Slavery nezanimljiv, jel te? To je više Laki. Laki voli te uh, tvilekice i o njima da priča, znate. Da. Dobro, jako baš nije bio toliki, nije bio to, toliki, aj da kažem, Slavery, ali aj dobro. Sve su da. to robovi. Robovi sobstvenog guma, što nisu umeli da se bore sami za sebe. Hoće e. to tako. Lepo, lepo. Ovaj, lepo, o, svačano. Da, pa što se mene tiče, ja sam uglavnom se slažem sa Johnnyem, sve što je rekao je negde i moje viđenje, znači ta epizoda, mislim, ajde, ne računajući moment e, stanja u galaksiji po pitanju kriminalnih grupa, ovaj, nakon što do je došla Imperija na vlast, je okej, okay, ali a, ako, ćemo, ako je to jedino što mi, što mi u epizodi bilo zanimljivo, onda je to baš... A, da. nije jedino, objasnit ću ja to kad dođemo do, jel te, retellinga epizode. Da, da, ja dočekam. Zapravo. Da, ja sve da, da objasnim. Čak ću otvorim epizodu uporedo dok bre pričamo da mogu sve da objasnim zašto je dobro. Čak, čak, sam, čak, sam, za, čak sam zaintrigiran da čujem, iskreno. U svakom slučaju, <laughs> ovaj... Da odbranim rad, da? Da. Uh, meni je ova Rescue on Rivals verovatno bila generalno jedna od boljih epizoda u celoj seriji, a, dok a, Infested je pa tu negde na, na tom, na, na kraju liste, ovaj, pri kraju liste tu sa par nekih je možda izjednačena a, od onih koje mi baš ono isto nisu bile baš legle previše, ali okej, okay, ono, generalno, mislim, Bad Batch je za razliku od toga kako inače umeju da budu Clone Wars sezone pune filera, ovo je jedna jedina onako, mogu da kažem da je baš filler epizoda, da je underline filler epizoda. Sve ostale su uglavnom imale neku bit, neki bitni moment. Pa mislim, jeste filler ako računaš da su nafilovali palačinke paketima, ali dobro. Da. O, ovaj... Nafilo je Ord Mantel mix. Da, e, e, e, to, to, to, to. to. <laughs> ovaj, što sam teo da kažem, da, A, I uglavnom, kada snimamo ovaj uvod, ovde, ovde završimo. Međutim, a, međutim ne. Međutim, internet je bio dosta aktivan za njih nekoliko dana. Twitter se usijao prilike tih tema. Ja bih volao da mi malo sad otaknemo toga. Mrtvi Twitter. A, dakle, činjenica da, mislim, to znamo da svakako ovaj, nije više spoiler, jer pričali smo o tome i u prošloj epizodi, uh, pojava Here i upoznavanje sa Omegom i sve, uh, poteglo je neke zanimljive rasprave na internetu, u smislu, bez obzira na uh, veličinu Star Wars univerzuma, uh, mnogi zagovaraju činjenicu da on zapravo dosta mali. That's what she said. Uh, Karanu, slepcu. <clears throat> Da, uh, ali generalno uh, poenta je da um, poenta je da hoće da kažu da bukvalno svi likovi se znaju međusobno. I to, koliko je to zapravo smisleno ili nije smisleno. Pa me zanima da čujem šta vi imate da kažete po tom pitanju. Aj krenemo od Mareta, pošto. I onda kažem jednu stvar. Ako se svi znaju međusobno, koliko njih poznaje klouna 99-ku. Koliko njih poznaje njega? Jednu legendu? Niko skoro. Samo klonovi, a klonovi ga nisu ni volili, zaboravili ga čim je zaginuo. Ko poznaje njega? Niko. Znači, to je čista laž. Netačna informacija. <laughs> Slažem se, netačna šalim informacija. Šalim se, naravno, šalim se. Ali, ono što sam treba da kažem, za to, iskreno, meni se to već pričinilo više puta, ta situacija što si rekao, Filipe. Uh, da. za da li se svi poznaju i kako se svi to poznaju i kako je to tako velika galaksija ako se baš svi znaju. To me više zvuči kao neki, neko priseoce Korusanta nego galaksija. Um, I ono što mogu da kažem jeste da mi malo ide na živce. Uh, već neko vreme, i to sam rekao više puta i u Mandalorianu, to sam rekao više puta i kad smo pričali o, osmoj sezoni Clone, u sedmoj sezoni Clone Warsa i kad smo pričali sad o osmoj sezoni Clone Warsa. Nervira me što nekada uzimaju i vraćaju stare likove samo da bi ih vratili. Samo da bi imali guest appearance i da bi to bilo cool. I da bi tako malo nabili gledanost kod starih fanova, jel te? Uh, Zato što, mislim, to je delom i marketinjska fora, nije to samo urađeno story-wise, da se razumemo. Znači, isto kao što su Asoku, Bokatan, Bobana Feketića eh, vratili u Mandalorijanu. Isto kao što su ovde sad roknuli Heru, eh, roknuli ovog, sam mi stao mozak, ehm, ovo je bre klon mučeni dezerter, stao mi mozak za ime. Kat. Nije, Jel kat? Jeste kat. Mm -hmm. U glavi mi da je kat, ali mislio sam da nije. Kata su vratili. Kao što su vratili e, Boskance kroz ovu Sid. Znači, ali dobro, Boskanci malo manje. Ali kao, vratili su Tarkina, vratili su tako neke likove. I sad, okej mi je da se nekad pojavi guest appearance nečega, ali kada vidiš da je to malo preforsirano, malo mi ide na živce više. Jer sam u fazonu, ako već radite seriju, napravite, budite sposobni da napravite likove koji će, da se, koji će biti dovoljno dobri sami sa sobom da im ne trebaju stari likovi da im dižu gledanost. Mislim, sad ću malo da skrenem s teme Star Warsa, ali eto moram da prokomentarišem jer je internet brujao i o tome, a to je serija Loki, koju nisam pogledao. Znači nisam odgledao ni jednu jedinu epizodu toga, saznao sam da su najviše epik scene iz Lokija se dogodile sa guest starovima. Znači da su uh, e, ulogi koje su došle da. tu kao gostujući imale više epih scene nego sam glavni lik. Što ako je tačno, moram priznati da je veoma očajno urađeno. Pa ne bih da se složio, da- ali... se kažem, složio kažem šta, šta je dosta interneta <clears throat> pričalo. Pošto ne, pratim to, to. dosta scenu Marvela i pratim dosta DC scenu i to poređenje, i onda su baš poredili Lokija i Mandalorijana, Gde su rekli kao, ok, Mando je imao svoj epic moment i bio je do jaja, a dolazili su guest starovi koji su imali svoje epic momente tu i tamo, ali nisu outshinovali glavnog lika, dok su Lokija bukvalno poredili sa sporednim likom u njegovoj rođenoj seriji. Ja ne znam o čemu. Ali se, ne, problem... Samo, samo, če, če, če, ja ne znam ko da su, da su, ogradim, ko su, stani, stani, bili guest likovi. Ja moram samo da se ogradim. Ali ja kažem ono što sam pročitao. Znači, nisam gledao da. seriju, ne mogu ja da tvrdim. Ja samo iznosim nešto što sam pročitao. E, e. Što, ako je tačno, onda se povezuje sa ovim što sam ja rekao da mi ide na živce da samo ubacuju stare likove iz potrebe da ih opet pokažu. Da, Dobro, da. da ovaj. to, to razumem i slažem se, ali kažem jednostavno u vezi sa Lokijem, ja ne znam stvarno ko su bili ti gosti, ovaj, pošto uglavnom svi likovi koji su tu se pojavili na scenu jesu uglavnom, ajde kažem, mislim, da- novi. da, mislim, mislim da misli na sve alternative znači, njegove. E, to što oni nadovezuju, tipa spomenu Avengers ili tako nešto, ali to, to nisu bili gostujući likovi, to su bili hologrami uh, starih, uh, ajde kažem, filmova. Znači to je bilo ono čisto retrospektiva Ne, ne, mislim da su baš Koje mislili kao gostujući likovi. Johnny, pogledat ću da. Misli, misli ljudi, na sve alternative glavnog lika. Ljudi, ljudi, ljudi, u poslednje dve seriju. Epizode. Pogledat ću seriju. poslednje epizode. Uh, do sledećeg snimanja Bad Batcha ću da pogledam cijelu seriju Loki. I onda ću da vam kažem, ako ja uočim to što su oni pisali, ako ne uočim, Mislim, ono, prosto i jednostavno nisu bili u pravu na internetu. Ja, i to je... ja to drugačije gledam, kao neko ko je gledao tu seriju. Naravno, pa zato kažem, pogledat ću da. seriju za sledeću epizodu da, Holofeta ja mislim... i onda ću da kažem... Ja, ja, serija, serija ta je ovaj, iskorištena da se postave neke druge stvari uh, u univerzumu koje će biti kasnije verovatno ovaj, u fokusu a između ostalog tu se onda našao, mislim tu su izabrali njega kao lik zašto s njim su to vratno najlakše mogli da urade, da bude i verno njemu kao liku da prođe kroz takvu neku priču. Ovaj... No, sasvim legitimno. Ali... Bila je, bio je jedan Gostović, ali taj Gostović je bio ono prilike ono, ajde da kažem... Vidjet ćemo, vidjet ćemo, pogledat ću pa ću reći, ali eto, to je moje mišljenje što kaže Filip, da li je galaksija previše mala E to, ajde da, da se vratimo na da se vratimo na zapravo. I da li je i da li je zapravo isforsirano to što se toliko ljudi svi međusobno poznaju i iskreno smatram da jeste. Jer iako je možda Rebel Alliance bio ogroman, znači nije to bilo tipa šačica Rebela pet komada koji su sve radili. To je bila organizacija, to nije bilo uh, nas petoro se skupimo i srušimo imperiju. To je, to, to je bio interplanetarna organizacija. Dobro, koja nikad se... ne bi to učinili, ali sad to je nešto drugo. Naravno, ali priču svoje ime. Um, naravno, ali priču svoje ime. Ali hoću da kažem, uh, moment gde sad ne znam, Luke Skywalker, Ahsoka, Hera, uh, Kanan, Ezra, Tron, Mando, Bad Batch, Fennec Shan, ne znam, Boba Fett, ono kao, svi se sad oni međusobno poznaju. Da. I malo ide na živce. Jer, zašto ne možemo da imamo To mi je možda bila jedna lepša stvar kod e, rezistansa, moram da priznam. Zašto ne možemo da imamo novog lika ili novu grupu likova koji imaju svoju avanturu koja se dešava u istom vremenskom periodu u kojoj se dešavaju i sve ove avanture koje smo do sada videli i da se prosto ne upoznaju sa nekim od ovih novih likova, ili da se ošte ne upoznaju ni sa jednim od novih likova. Prosto jednostavno imali su svoju avanturu njihova avantura je možda bila vezana za ove druge, ali nisu morali da se upoznaju. To je da. kao onaj moment gde su uradili Phineas and Ferb Star Wars crossover, gde Phineas and Ferb sve vreme prolaze kroz epizodu 4 i uvek se mimo ilaze sa glavnim likovima i imaju zasebnu avanturu uporedo sa glavnim likovima. Da. I kao, sasvim je dobro urađeno i nisu ošte morali da se upoznaju. Da, i to I još kao... valja usput, znači ne govorimo o tome sad da je to nešto što nije dobro. Ne, ne, ne, urađeno. to je jedno najboljih uh, omaža Star Warsu koje sam video je bio Phineas and Ferb Star Wars da. Edition. Da, sa pesmom We Love Tatooine, mislim, najbolja pesma ikada. Definitivno. Ali, hoću da kažem, uh, smatram da je to veoma preforsirano i da bi trebalo da malo, jel te, spuste loptu. Da spuste malo Death Star sa time. Da. Johnny? Eto, to je moje mišljenje. Izvinjavam se što sam uh, ovoliko odužio. Opušta, da. Ovo je tema koju treba da se priča. Ja iskreno, kao sad nemam neki ono kao veliki problem sa tim i tako da kažem, ono kao da li galaksija velika ili mala, iskreno meni nije bitno, ono kao, da li okay. galaksija velika i mala, kako god bilo, u srce mi je pala. To. Istina da ti pala u srce. Ovaj, ne, nego, mislim, Star Wars kao Star Wars, svi ono kao hoće da nađu neku logiku, neku, ajde da kažem, ne treba sve da bude logično, <laughs> razumemo, razumete, razumete na šta mislim. Da. Svi ono kao, e, ovo nema smisla, tipa evo nailazio sam na par ljudi kao što je moj kolega na fakultetu koji je otprilike rekao, meni to nema smisla. Od kad smo mi kolege s fakulteta? <laughs> Materi, šta je, šta je na opačke, šta nije na opačke, brodovi u svemiru ne mogu tako da lete, e, to je, znači ja kažem oko pa kao, ali ne možeš da koristiš nauku, da primenjuješ znači, fiziku na, na, na Star Wars brodove i tako dalje. Razumeš ono kao... Da, to je fikcija. Uh, orijentacija brodova u svemiru kao nema smisla. Ne postoji dole i gore u svemiru. Uh, I ok, razumem šta, ali zašto ti to sad kao toliko smeta, onda, ne mora, onda prestani da gledaš uh, filmove vezane za Star Wars, ako ti toliko smeta. Tako da su fanovi počeli, znaš, ono kao, e, ok, ja razumem da istina, da, mislim, sad u Bad Batch moram da priznam ja da je malo preforsirano iz razloga što kao sad kad gaš character development of the Bad Batcha, ono, vidio si u par epizoda ko su oni, koje su njihove subini i posle toga, znaš, fokus je negde drugde. I uh, zato što, jel, šta dalje da ispričamo o njima? Izgleda da imaju ideje kako još da njihov, ajde kažem, development nastave, pa se eto, jel, gostuju drugi likovi čisto da poprave rating uh, E, epizoda. To, sa tim se slažem u potpunosti, ali u svakom smislu sada mi to toliko smeta i nije mi sad ono kao, jer baš moram da se bahćem sa time, da li mi smeta što eto, sam video Heru ili tako, meni je bilo drago da vidim Heru, čisto ono kao neki, ajde kažem, možda uvod pred Rebels, ajde tako da kažem, jer ti kad uđeš u Star Wars Rebels, ti samo vidiš, evo, to je Hera, to je Kenan, njihove backstory, mislim, kasnije saznaš s narednim sezonama. U komadićima. Da. Ovde Dobro, ali imaš, imaš i kao, stripove, ajde... imaš i New da. Dawn da. knjigu, ali generalno da. da. Ko, za casual fana dobiš... on, to neće gledati, on to neće čitati. Neće čitati, naravno, slažem se. Nekako da, da dobiju taj, ajde kažem, tu konekciju i novi fanovi koji budu dolazili, naravno. Ali sad ono kao da se ja sad umaram, što sad, eto, ne znam, uh, dobro, ali u Mandalorianu, da budemo, da se mi razumemo, ako stvarno sva, svako zna svakoga, mislim onda bi Boba trebao da zna eto, Trona, ali ja ne verujem da on sad zna Trona direktno, to što, to što sad Asoka bila sajt misija, mislim, za Mandu, da, odnosno, tačnije da odvede a do Asoki, onda Asoka kaže, e pa ja sad jurim Trona, razumeš, jel sad, jel se Boba i Tron znaju Ja mislim da ne, <laughs> mislim ono kao... Ne, ne, sad... nije, nije bila stvar u tome, ja mislim da je bila stvar u tome zašto se toliko ljudi upoznaje samo tek tako. I onda na kraju ispadne kao da se svi ali, znaju. A da, da to da, ali, ali opet nije, sad njihovo upoznavanje meni nije ono nelogično. Drugu Bad Batchu, mm, mm, mm, Rylot je bio ono otprilike samo jedan put, ali tipa u Mandi mi je sve išlo nekim, nekim tokom, razumeš? I Bokatan, naravno će upoznati Bokatan i će zaobići tek tako, ono, kao da se mi razumemo. <laughs> Ako je on Mandalorian, iako je Mandalor glavna, ajde da kažem, fokus, ajde da kažem, šta se desilo sa Mandalorom, ko vlada Mandalorom, znaš. A ne ona sad kao, je sad će zaobići Bokatan, pa mislim, znaš, ono, mislim, nije, ta upoznavanja nisu skroz besmislena, ali opet s druge strane, ok, ja razumem zašto se to radi, čisto bi, jel, se vratila gledanost, ali ja ne gledam sa, ta, sa te strane, jer ja sam, ono, fan, pa volim Star Wars, razumeš, i ne tražim greške, ne tražim Uh, ne tražim uh, ono svaku dlaku jajetu, mislim nekako mi ono kao jednostavno ne smeta mi. A to što sad gori Twitter, to mene apsolutno ne interesuje. Nek pričaju šta hoće, kao što su pričali to i za Lokija. Ne vidim sad neki... Za, zašto se smarati sa takvim stvarima? Mislim, zašto, zašto toliko goreti oko nekih totalno nebitnih stvari? Mislim, iskreno rečeno. Ako voliš Star Wars, onda nećeš tako pričati ako ti je dosadno u životu, pa ne znam šta da radiš, ajde da vređam Star Wars, znaš, ajde da kažem da je glupost što se svi opoznavaju. E, to me malo nervira, što ima tih toksičnih, fano, toksičnih fanova, kao što je jedan od, mislim, ljudi koje znam u okolini, koji jednostavno, e, ovo ne valja, e, ovo nema logike, a ovo je previše potencirano, a ovo, pa, ajde ti sedni u Lucasfilm pa napravi, evo, izvoli, pa uradi to, pa da vidimo, da li će, da li će, hoće da biti toliko savršeno ništa nije savršeno. Tako ništa, da, kad si rekao sedi u Lucas film i odradi, ja ću samo ti kažem shut up Nemam, and hold my Coca-Cola. <laughs> I can do it. Svi mislimo, iskreno, evo rečeno, evo da vas pitam, jel vi mislite da, da možete da handlujete uh, Star Wars univerzum i da na, na, napravite bolje? Evo, mislim, iskreno, Da mogu ne da uradim ceo. neke stvari bolje, mogo bih da uradim neke stvari bolje, definitivno. Da, da. handluješ ceo univerzum, niko ne očekuje od jedne osobe da to uradi. To radi organizacija. Da. Ali Lucasfilm kao organizacija je u poslednje vreme, sa izuzetkom par ljudi koji postoje tamo, ili ti da Secret Duo, počinje baš da se raspada. I kao, da. posle očajna. I kao, da, ali hoću da kažem, u samim tim gube kontrolu nad univerzumom koji imaju. Da. Znači, imaju odličnu priču koju uništavaju. To da, to da, ali kažem u suštini e, san svih nas, a ja kažem fan uvek, aj priznajte, sanjarite o mogućnostima i, i, i, i svemu tome, ali šta će zapravo na kraju biti na sceni, iskreno nisam sad toliko potrešen ili uh, iznerviran što se tako stvari dešavaju. Eto, Jednostavno, eh, bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa, iskreno, budimo realni. Eh, da, George Lucas mislim da, da nije prodao eto, Disney, Disney u Star Wars, mislim da na kraju to je to, bilo pa, da završili bi se... sa... na knjigama i stripovima. Stripovima, eto, možda i na još legendama. nekim animiranim serijama, ali to je to. To je to. Znaš, ovde imamo aj neki, opet, expanding koji nije skroz loš, Ima, Mada da nije ima. prodao, možda bi uspeli da dođemo do toga da odgledamo svih još 40 kusur ili 50 kusur nedovršenih epizoda za Clone Wars, koji nikad nisu izašli na videlo. Dobro, to, to da. verovatno da. Mislim, da. eto, čisto ću i to samo da stavim out there kao opciju, koju da. bi Disney mogao da uzmi da napravi celu seriju od toga, ali dobro. Da, eto, to je, to je moje neko mišljenje o svemu, ovaj, o Twitteru, o svemu i inače u da. buduće. Da. A dobro, Twitter, Nek, ja, ja, ja, mislim, ja njih razumem s jedne strane. Mislim, ne kažem ja da su oni loši ljudi ili tako nešto, jednostavno, ove, eto, ja ne obraćam puno pažnje i jednostavno nisam potrešen. Jednostavno, eto, mhm. to je to. Jasno. Ništa, Ja, ja samo moram da se nadožem nešto što je Nikola rekao, to je što je njegov prijatelj rekao, ili kako je već rekao, kolega s faksa, uh, brodovi ne mogu ovako u svemiru ili to je fizički nemoguće da se tako izvede i takve izjave kada su u pitanju, kad je u pitanju ratovi zvezda specifično. Znači, to sam već hiljadu puta rekao, ja mislim da ću se ponoviti još hiljadu puta, jer ljudi neće da slušaju, ljudi žele da ne slušaju. Postoji razlika između različitih žanrova. Postoji razlika između fikcije i fantastike. Da, Fikcija je nešto što je zasnovano na nauci. Znači, ima činjenice, zasnovano je na nečemu. Znači, Star Trek je veoma dobra naučna fikcija ili ti science fiction. Star Wars je veoma dobra naučna fantastika ili ti science fantasy, svemirska opera, kako je još zovu. Da. A, naučna fantastika ima moment koja kaže, ok, lupam, imaš mač, imaš dršku iz koje izlazi svetlosna sablja koja može da preseče skoro virtualno sve. Skoro. Osim beskora. Pa kažem skoro virtualno da. sve, znači ima par stvari koje su imune, ali može većinu stvari da ošteti. A i Beskar bi verovatno puko nakon dovoljno dugog izlaganja, kontinuiranog ili nešto, otkud znam. Poenta, niko ne pita, e, a zašto lightsaber može tako da preseče? Ne, kažu, ok, lightsaber može tako da preseče, to je zakon koji je donet u tom svetu, taj zakon se prihvata. Ok, nalećemo na nešto, ne može se preseče, ok, zakon se menja. A dok, na primjer, u Star Treku uh, imamo teleportaciju, koju koriste, koja je naučno zasnovana i naučno se i dan danas izučava, radio sam nekoliko radova o tome, gde je teleportacija bazirana na skeniranju osobe, de, e, demolekulizaciji, e, deatomizaciji osobe i onda sklapanja identične takve osobe na drugom kraju. Znači, prosto zasnovano na nekom naučnoj činjenici i zasnovano na nečemu što je naučno nije dokazano, ali može da se može da pije vodu naučno, tako da kažemo. Zato što se i dalje nije odbilo kao opcija u stvarnom svetu. Samim tim, kada mi dođe neko u Star Warsu i kaže e pa ne može on u svemiru da leti obrnuto, nego mora naprede ovo onako. Znači, to nemojte da mi pričate u Star Warsu. Ako ćete da se bavite fizikom, imate Star Trek. Imate druge univerzume koji su zasnovani na nauci. Više na nauci nego na fantastici. Star Wars je zasnovan većinski na fantastici, na epovima, na mitovima. Samim da. tim ne mora da ima naučnu osnovu za svaku sitnicu. Da, nekad će oni da kažu ja ovo radi tako što prespojiš ovu žicu s ovom žicom i ovo koristi takav engine. Sve to stoji, ali nigde ti ne objašnjava tačno do detalja kako koji engine radi, na koji moment radi, zašto radi, koju vrstu sagorevanja koristi Ajabu. Tako da zamolit ću samo sve koji nas slušaju, a i oni koji nas ne slušaju da poslušaju ovu epizodu, ili im recite da poslušaju, ljudi, fantastika i fikcija su dve odvojene stvari i nemojte ih mešati. To je kao kada biste rekli u gospodaru Prstenova, e, a kako Gandalf može da baci tu magiju, kojom hemijom ili čime on to radi? On to radi magijom. Magija radi tako u svetu, tačka. Nema šta dalje da se priča. Znači, prosto razlika između fikcije i fantastike. Ja se izvinjam, oduzeo sam 5 minuta ili 10, ali uh, Ovo moram uvek da izbacim iz sebe kad neko tako krene da priča, zato što da, to je to. prosto nije naučno zasnovano i ne mora da bude naučno precizno. Naravno. Tako i upoznavanje. E ne, upoznavanje jeste. Gotovo, <laughs> pa poklopio sam. Možemo da to krenemo to. sa analizom. Ovaj. A, ako je to sve švice što si htio od nas. Pa da, mislim, generalno to je, to je ono što je meni privuklo pažnju kao neka tema koja je bila aktuelna upravo zbog Bad Batcha. Pa je negde bila ideja da se mi toga da. dotaknemo, prosto ovaj, to su neke stvari koje a, pa, su, ajde kažem, uslovno rečeno trenutno aktuelne. A, tako da, da, eto, čuli ste, čuli ste, čuli ste ovo neverovatno široko izlaganje moje dvojice kolega. Ovaj, uh, tako da ćemo misliti da polako pređemo na onaj deo našeg podcasta u kojem e, zapravo... Fiću, fiću komentari... Lako je tebi da zezaš. Da, da. E, komentarišemo ovaj, ove epizode detaljno sa spoilerima i da vidimo zapravo šta se to dešavalo u Bad Batchu u protekle dve epizode. I evo nas u segmentu u kojem e, ćemo da prokomentarišemo detaljnije uh, epizode uh, 12 i 13 u okviru um, osme sezone Clone Wars, ali tako Mare? Uh, je. Da, pa najprije... Osma sa... sezona se zove Bad Batch. Da, da, idemo sa, idemo sa uh, Rescue on Ryloth, dakle, um, ovaj, tu smo imali onako zapravo nastavak protekle epizode, odnosno epizode koja se, koja se zvala Devil's Deal i u principu uh, imamo sada taj moment gde je uh, Admiral Rampart iskoristio priliku da de facto preozme kontrolu nad Rylotom tako što je uh, uh, iscenirao ubistvo senatora Onfritaja, što je zapravo ono što je Mare jako oberučki prihvatio. Ali, nažalost, Mare, moramo te razočaramo. Šta ste me razočarali? Nema ko mene da razočara. Ne, ne. Pa ne, mislim, misliš da je mrtav? Da, da, definitivno. Mislim da, on, mislim da, mislim da ovaj samo maže oči narodu, kao dok se ne oporavi, mislim da je on mrtav svakako. On frita! Da li, da li si siguran? On frita da si... dobio je srčku od previše pomfrita. Da, da, da, da. Ali, ali, ali, gledaj, ne isključuje mogućnost da će zapravo preživjeti. Ne, ne, ne, ja mislim da je on ubiven. Ovaj, da, Brate, da... dobio je headshot u leku, šta ti nije jasno? Da, mislim, mislim, mislim da Rampart samo prodaje maglu narodu. Ne, ne, ne, pa to ti je ona klasična priča kad umre neki veliki vođe ili nešto, neko vreme dok ne nađu način da bolje, jel te, stisnu vlast, oni prodaju priču, jao pa bolestan, jao pa leči se, jao pa bit da. ćemo da. bolji. Da. Sve, Ali, sve to klasično. Da ali ovaj, htio bih da se nadovežem samo na knjigu Lords of the Sith, uh, gde su Palpatine i Vader, ajde da kažem, završili na Rylothu, gde se spominje senator. Da. Da, ali ne znam da li se spominje da je u životu. Mislim da e, se da. samo pominje retrospektivno. Ili to samo, ili to samo ono kao, on i dalje se <laughs> oporavlja. ne, pa, pa, pa... Da, on, on, da on se dalje oporavlja, da. Da, da on i dalje u sobi, i dalje se oporavlja, ali tu je, znači, da se e, zna. Čitao sam tu knjigu, ali sam je čitao pre dosta godina. Takođe. Da, ona je Tako da stvarno ne mogu setiti svega što se pominjalo u knjizi. Ali, šta je tu je? Dobro. Lepa konekcija. Um, Ma da, debeljko raspali. Tako da, eto, ovaj, ajde daj na Johnny reč da, da, pošto je tako bio voljan da... Ovaj... <laughs> Pa ne, ne, ne mora, ja, ja, ja samo sam te da se nadovežem na to čisto, ovaj, mi je bilo interesantno kako to, ovaj, pošto su se, čuo sam da su se fanovi počeli buniti, jel, kao, a zašto je on ubijen kada je ga ima, kad, kad se pojavljaju u knjizi Lords of the Sith, nema smisla, opet Dave Filoni i njegova, njegov, uh, ajde da kažem, Multiverse of Madness, <laughs> odnosno, ovaj, kako se zove, uskoro Šta nam je danas imati... sa Marvelom, brate? Šta nam je danas sa Marvel kvotovima i rečenicima živote? Ne znam, ne znam. Uglavnom, hoću da kažem, kao što je bilo sa Canonom i, i, i Stripom i tako dalje. I sad ono kao, ovde neko kad je rekao da se ovaj oporavlja, opet kao fanovi su se smirili, odnosno bili su ono kao, hajde kažem, <laughs> A... malo bili su toliko besni za prethodnu epizodu i onda posle toga, e pa kao, e pa rekao je da se oporavlja, e sad kao sve ima smisla, kao kontinuitet je i dalje nenarušen. I sad ono kao, ok, dobro, ali kao sad da se ja toliko <laughs> potresu da će umreti ili neće, ok, <laughs> razumeš. Ali ovo što si rekao mi se čak možda i više sviđa i ne kažem, pijem i više vodu nego nego da se stvarno oporavlja. Naravno, pije više vodu, bre, to je Golgota klasično. Knjiga, knjiga Lords of the Sith, uh, koja bi trebalo da se, bar po timelineu, dešava 5 godina posle Bad Batcha, navodi da on Frita živ. Znači, ipak jeste, a? Pa sad, pitanje je u tome pitanje da... Pitanje kako Imperija to predstavlja. Ne, ne, ne, obzirom... pitanje je pitanje uh, sledeće, uh, jer i tamo planiraju njegovo, njegovo ubistvo. Tako da ono što je meni sad zapravo zanima jeste da li su ovi koji rade Bad Batch zabrljali u kanonu. Pa su popravili. A, što Ili... je moguće. A, ili zapravo je on kao preživeo to pa će ga ubiti neko drugi kasnije. Ili je to ona klasična priča, on je zapravo mrtav, ljudi veruju da je živ, pet godina ga nekako fuširaju. uh, ne, Naši nekog što... mučenog Twile Kroba i natovili ga. Zato što, zato što on u, u, u ovom Lord of the Sith ima, ima uh, sedi sa Vaderom i paljom i priča i posle toga dolazi na Ralef tu planiraju da ga ubiju. Tako da ja mislim da, ja mislim da tu, ovaj, da tu onda definitivno postoji neki problem. Onda je Bad Batch vratno zabrljao u momentu sa timeline-om i sad gledaju da isprave. Pa sad šta rade ne znam, ali ovaj, saznaćem. Um, e, loša tura, e, loša tura. Ono što mi meni najviše svidelo ovaj, u kažem, razgovoru između Ramparta i kako se zove <laughs> Kerine majke, odnosno podsjetite mi ime, pošto Eleni. sad ne stane. Eleni, da, kad je rekao u fazonu tell us where she is and e, bukvalno kad je tražio zapravo da kaže gde je Hera, ona je mu odgovorila ovaj, onako, aj kažem, drsko, I have seen how you treat your allies, Admiral. Da, da. I prefer to be your enemy. Tu se baš onako vidi, ajde kažem, uh, ih, ta Herin, i Hera ima tu, ajde kažem, crtu, najviše majčin, kada je Tron rekao u fazonu, kad je Tron prepoznao Heru i kad je ona rekla, kao, uh, kako je rekla, sad sam zaboravio, ali isto mu je drsko odgovorila, da, da, da. ćemo, da. kao da ćemo da pobedimo Imperiju i vas, ono, otprilike, i tu, da. tu, tu se baš onako vidi, tu je baš onako, ajde kažem, lepa paralela između uh, ajde kažem, mislim, normalno i geni i sve, ali hoću da kažem, stvarno su lepo, ajde kažem, uklopili ova dva dijaloga. Znači, lepo se, ajde kažem, poklapaju. Da. Uh, da. Um, da, i ono što mi je zanimljivo jeste sad opet ono što mislim da je lik koji je jedan od onih koji su privukli najviše pažnje, pogotovo u ovoj epizodi, jeste Hauser. Um, Hauser, za kog smo bili prošli put u zonu, ja ne mogu da verujem da je ovaj čovjek počinio Order 66. Da. Što je pošto jedan od najnormalnijih klonova posle Order da. 66-a kog smo videli fazu. A, ali ja sigurno, smo sigurno da počinio to. A, pa a nismo. Moguće a nismo samo sigurno. da nije bio nijedan džadi oko njega i da... Da nije imao, mislim... Da nije imao šta, a s druge strane, uh, videvši kraj epizode, koji zapravo jeste, ja mislim, naj, najvažniji konkretno da, deo onako, ove epizode. To je izvuklo da dobije dvojku epizoda, a ne kjeca. Da, da. <laughs> ovaj, ja bih rekao da možda njegov čip failovao. Moguće. U Jura, Jura Failer je za klon tu. Ali, ali izgleda da nije samo njemu, ima, ima još par klonova koji eto... Ovaj... Da, moguće, moguće zapravo da tamo da nije bilo potrebe da se aktivira Order 66, možda nije bio ni aktiviran, ko zna. Možda prosto ti čipovi nisu ni reagovali. Ali to je sada, to je sad možemo da pričamo o tome, ovaj, kasnije da, da spekulišemo. Generalno, uh, Rampart je provalio za Hausera da, da, da želi da bude od pomoći familiji Sindula, jel? I da. prosto ono, slao ga je na te alternativne misije, jer je po Heru poslao ovaj, Crossera i ekipu. Tako je. Uh, Crossera, Crosseru i ekipu da. heroja zna. Da, nije, da. nije toliko naivna da će se vratiti ili, ili ovaj, da će tek tako da se sakrije dobro, jel? ali bila je svesna da su ovi baš ono, da kažem, specijalne jedinice. Da. I traži pomoć od naš Bad Batcha, jel, odnosno vaš... Pa traži od Omege pomoć. Tačnije od Omegle. Da. Od Omegle. Razmenile su brojeve telefona. To, to, pa razmenili su brojeve telefona. Da. To, to, da, to. Da, da. Vidi se, osjeća se ta ljubav u... Pa znaš kao, to ti ono prvi dejt, znaš. Da. Razmeniš brojeve posle, pa onda možete da se čujete. Znaš kao to, to, to, to, to. Neko, to, treba to, to. ti. Pa posle ide dalje. Da, uh, na, a, ovi, ono što mi je zanimljivo, recimo, ove dve epizode, a, manifestovalo se u obe prilike jednako, jeste taj moment gde omegle from earlier, onako neki glas razuma, uslovno rečeno, ovaj, u grupi tipa um, kao Uh, kad, kad, je, kad je Hunter kao pa nećemo, da, šta ćemo da je spašavamo, kao ne moramo baš time da pomažemo i onda ona kaže kao pa zašto ne, zar to nije ono što vojnici rade. Da. Ovaj... A znaš šta, naj... A znaš šta najviše vojnici rade? Znaš šta rade dobri vojnici? Good soldiers follow orders. Tako je. To, tako to, je. to. Tako je, tako je, tako je. I na kraju, jel Omega ih ubedi? Da, pa mislim... A i Hera mislim. sa svojim aj planom, jer pošto je bilo u fazonu kako ćemo ovo da rešimo, jel? Da, Hunter je onako lepo rekao, kao bez plana ne može. A, smisli plan, plan, može. Da. Smisli da. plan i spasit ću ti uh, robovlasnički klan. Izvini, robovski klan. Robo, e, to, to, to, to, to. to. O, ali nemoj tako, Boba Starship Clan. Um, A joj, da, ne, Boba Starfighter Star klan. Ne mogu, boli me, to ne mogu da kažem ovaj, fazon da, uh, imamo, imamo sad taj moment, naravno sad oni se tu kupljaju, smišljaju planove, bla bla bla. I ovaj, onda kada, kada zapravo Medle skonta da je Crosser tu, I onda... Ovaj, Hosea is here! Hosea is here! Da, onda Brate, se... zvučilo mi je kod da je rekla da je Krosan tu. Da, bukvalno. I onda, ovaj, onda naravno opet kreće raz, dodatno razmišljam kako da se plan modifikuje, jel, da bi se ovaj... Kroser uzeo u obzir. Da, da, da, i onda su oni tu podeli, da, podele se na određeni način na koji su se podelili. Ovaj, ono što mi je cool jeste evo, prob druide, znači Mislim, mislim da je to najkorisnije oruđe imperialne ratne mašine, bukvalno. Najkorisnije i najuništavanije. Pa da, dobro, pa. ali pazi, naj, on, ispadne da to najbolje radi posao, razumeš? Ubiju ga, ali ono pošalje na vreme signali koga briga, razumeš? Što, ali ono što je interesantno kod Probe da jeste što su ih separatisti koristili. Da, da. I onda su oni samo preuzeli, ajde da kažem. Pa ne znam koja je razlika, mislim i separatisti i Republiku je vodio isti čovek. Da. A da to. Igrao šak ovaj, sam sa sobom. Tam, sad je samo uzeo, sad samo uzeo ono best of both worlds i pa to. Pa da, ono, ono što je dao najviše rezultata, to je spojio, napravio iz dve ratne mašinerije jednu koja je superiorna. Pa Tako pa da, ovaj, mada vidimo, ono što isto bi, bi, mada vidimo baš da nije toliko, ali dobro. Da, da, ali onaj kvot kom je bio interesantan. Ja, dobro, Imperija uh, je eh, napravljena da, da, da izgubi. Pa da je, se ne lažemo posmatrali ovaj grad i shvatili da je grad Rajlot koji je zapravo jel, republički grad, to jest ono bože, republička, republička planeta, ovaj, e, isto tretirana kao i separatistička planeta u prethodne, prethodno, ne, pa pre, pre, pre, pretprošloj epizodi. Ono što kaže Rylot is, a, uh, is not a separatist planet. E, to je e, Eko rekao i onda je bilo u fazonu kao, kako sad to, ono u fazonu izgleda jednako tretiraju i separatiste i republiku. Mislim, Naravno. identična je scena u smislu, ljudi su okupljeni ispred terase e, na kojoj, jel... E, Politički lideri drže govore. Da, znači ista scena i to, to ono, kažem, lepa jedna paralela, je, kažem, između ove Jest. i pred prošle epizode. Da. Naravno, Rob Droid uočava našu družinu i Crosshair postaje svestan toga, je tako? Da, da, da. A, I pozorava Ramparta kao nemojte se zezati s njima, pošaljite ono otprilike sve što možete na njih. <laughs> Da, ovi su u fazonu kao čemu vi pričate, bre, to su samo Rampart, klonovi. Pa da, i kao nemoj me zezati, ne, ne, neću sad ja da šaljem sve. Tako. Dobro niste vi. Ajde. Ti mene sprdaš, prijatelju. Ko ti misliš da sam? Sam bre Rampart. E, da. tako da. ti to izgledalo. Da. Tu ti je onaj moment, tu ti je onaj moment uh, iz uh, sequela. Uh, no sir, that, those are just people. Za ovoga, kako se zove, kada kažu za, za, uh, za onu flotu kad se pojavi kao, they have no navy. Da. No sir, those are just people. A, tako da to ti je ta priča. A, ali da, i, sad tu imamo opet to ovaj, podelu plana, ali mislim Chopper je i dalje najveća legenda prilike tu. Ovaj, ono kako bilazi one, one ovaj, kontrolne punktove gde pregledaju svakoga, ono bukvalno obiđe nikoga ne provali. Ovaj... Brate, Chopper igrao žmurke kao dete. Pa, kao da, da, zavrtan, izvini, ne kao dete. Čuš. Ovaj, I imamo taj moment gde opet naravno sad on tu njima pokuša da pomogne, ali to mu baš nešto nije uspelo. Jer... A navataju ga, primete da, ga. Da, uhvate ga klonovi. Ovaj, ali ovaj, imamo onda moment kao da Hera, ono, da bože, ovaj, Omega kaže Heri, tipa kao, stela da pilotiraš, ajde, ajde. Ajde, evo ti ga. Uđi, uđi u šatel i pilotiraj. Ne, to ti ono, si htela pilotirat, evo ti ga na. Baš to. I ovaj, ono, uh, uvuku se onaj šatl, pa kao ona tamo ubi, uništava one topove, pokupe čopera naravno, ali kako teh leti onaj šatl? I e, ja, kako se zove taj šatl, Fićo? Uh, to je Havok Marauder. Je li to Havok Marauder? Da, da. Ok, ok. Da, inače, e, u vezi sa tim brodom i njegove, njegovom strukturom, neki su fanovi skontali da oblik tog broda posjeća na uh, ošt, onu, kako se zove, Uh, Dexter je ist, ono, komentarisao da ova neka, o o bože kako se to zove, oštrica, odnosno uh, otrovna, jel? Ima taj oblik. Znate iz epizode 2, kada je Django koristio da ubije... Da, da, da, da, da. Camino da. Sable Dart. Na tome. To, to, to i kažu da imaju ta, da, ima isti oblik kao taj brod, u smislu da je to da, kao... Pa ima kažem, smisla, mislim, delom, da. Kamino. A inače, a inače se to vodi kao Omicron, Omicron class attack shuttle. Da. Znači vodi se kao Omicron, a? Da. Mhm. E, oni mogu da ga vode kako hoće. Pa, de facto da. A, tako da, ovaj, a, kako ga teh leti, ono, Kejtar novi ovaj, namešta Rekeru, ono, uh, šotove lagano. Pa ja zato kad vidiš, ipak mogu oni u X-Wingu da uđu. Ipak oni mogu u X-Wingu da se da, mogli bi. adaptiraju. Ako je, staviš da, staviš da. tika lambda, kao... Možda. Staviš tika kao pilota i kažeš kad uradi K-turn, Da, i ako uradiš K-turn i imaš breaker gunnera, možeš da pucaš četiri puta na jedan brod u range-u 7 ili manje. Jako ide samo do range-a 3. <laughs> Prelepo. I naravno, i naravno nemaš onaj distance disadvantage na pucanje. To, to, to. Znaš šta isto, znaš šta isto treba? Treba nam, treba nam Omegle i Gonki Crew. O moj Tako. Da. bože. Omegle and the da Gonki Crew. Da, da. dobiješ ekspanziju koju moraš da platiš mnogo više, u smislu da ti treba taj lenjer od 7, range da, 7, da, da, da, da, da, da, sve to ne znam kako će to spakovati, ali, ili možda ide na rastavljanje, razumeš? Ne, ne, ne, nego uzmeš onaj range 3 Klamanje. dva puta i onda proveriš treću keca kao i je to. Da, da, da, da, da, da. Još ti malo to, tu malo prevariš, jel, malo dodaš tu više. Pa da, to, to malo, da, da. malo ti se pomeri lenjer slučajno. Da, da slučajno. Da. Pa dobro, tabla je 9, tako da taman range 7 ti je da. gotovo preko cele table, što je top. Pa to, pa to, pa vreker, kad vreker puca, on vrekuje. Da, istina, istina, istina. Um, da, i u principu ovaj, ono, Hunter i, i, i, i, i ovaj, kako se zove, uh, Eko spašava, i, odnosno, Hanta i Iko uh, spašavaju Iko? familiju, ovaj, Sindula, um, i kao najbolje mi je kad ovaj, ovaj ujak herring kao bude u fazonu, a to, to ste vi, kao, pa vi se znate, kao, pa da, to su ovi što su nam doneli oružja. Uh, I did not ovaj, call you, I did not pay you. I did not hire you. Who hired you? Omega hired you. Uh, Hera hired you. Hera? Hera? Hera? Hera? Um, <laughs> živote. Da, a i onda mi je super kada ovaj, zapravo onda dolazimo do tog um, dolazimo do tog momenta, mislim, ključnog. Ja mislim da je to ono što nam je zapravo na kraju krajeva uh, i naj uh, najvažniji deo jeste kako sad oni spasu familiju Sindula. Um, sreću se sa Hauserom i on bude u fazonu kao Hold your horses. Da, da, kao ceo bataljon vas čeka ispred. Ovaj, ima vas pobiju čim izađete napolje. To ću ja da rešim vamo tamo. Ovaj, a oni kao odu sa šatlom od Ornfrita ovaj, Oni ukradu pomfrita šatlu. Da. A, fazon, pre toga, ono, ovaj Crossi konta da oni prave diverziju, naravno, pošto on je bio deo njihove ekipe onda on ono kao bukvalno ostavi jedan bataljon da to bude, da. Pa da. Rosavi je zadržao ceo svoj ovaj tim da ne idu na da ne idu do rafinerije. Onaj refa, do refinerije, nego da idu na nešto jel te zabavnije. Da, da, da. Nešto divlje. Nešto novo, nešto divlje. Tako je. I sad tu imamo taj moment gde Hauser ovaj, podigne bunu. A, da, Hauserova to buna. To mi, to mi je bilo iznenađenje kako to ovaj, da Crosshair nije pucao otprilike u njega. Da. Čim, čim, Znaš, ono, to, to, to je bilo onako, mislim da, da ja sam očekivao da će samo da ga skenja i to je to. Da, ja sam isto očekivao. Iskreno imalo je smisla jer Crosser je u fazonu Jura Traitor odmah kreni da pucaš. Da, da. Bukvalno. Flamethrower goes brrr. Jer, pa Sniper goes pew pew. Da. Nemoj, nemojmo da zaboravimo kad je rekao good soldiers follow orders i onda upuca. Mislim, to, to, to je više nekako ono, ali dobro, odgovaralo. Ali mi, možda, možda mu je odgovaralo da ima ovog živog, znaš, to make da. an example of him. Da, da, da. Da, da možda, možda. Jer ono, making an example je bitna stvar. Pa ne, ja mislim da je on očekivao da će izaći Bad Batch sa ovima i onda kad se pojavio samo ovaj, onda mislim da je on onako bio malo zatečen, da ne kažem nespreman, i onda da je malo ovaj, i on popustio. A ne znam da li je čuo što, o čemu se pričalo tu, možda čak nije ni e, da, da čuje sa te razdaljene. Ovaj, Pa dobro, da, Hihi Ali da, očekivao sam ja da će ono da ga skine, skine ono što kaže s parkinga da će da ga reši. To. Ovaj... Ali s parkinga, koja je, ko, koja je izraz jebate? Pa da, tu su parkirani šatlovi, ne znam o čemu pričamo. Pa dobro, da, fair, fair zapravo. <laughs> o, da, ali generalno, ne znam, ovi svi, ovo, ovo sad otvara vrata ka mogućem onom, onoj priči koju smo rekli, a, a to je ono da bi, da bi neko finale moglo biti ona buna klonova na kaminu. To. Ah, buna lonova na laminu. To, pa da mi, ali mislim sad, pa sad, ono sad možemo da diskutujemo o tome jer to jeste glavni moment ove epizode prosto. A... Pa. pa pazi, buna klonova na kaminu bi bila cool, ali bi bilo dobro da se pojavi Boba Fett onda. Pa, da. Da, da ustavi bunu. A Boba Fett sigurno na momentu pojaviti, možda ne u ovoj sezoni. Ne, ne, ne pa, pa po, po starom kanonu Boba Fett je zaustavio bunu na kaminu. Dobro, da. Ali da bi... je predvodio ali ja imam tako neki osjećaj da će početi puno i da će prekinuti da bi ostavili mesta za drugu sezonu i onda će u prvoj epizodi druge sezone biti zaustavljena Bunov. Ma ne nisu toliko zli. Ha ne znam. Ove, ovaj, mislim, ajde sad ako gledamo ovako... Budimo spremni na sve. Dobro, to da. Ove, ovaj, ali evo, ako gledamo ovako celu priču, znači imamo... Um, imamo taj, imamo ovaj, ovu priču koja je tipa ono klonovi su nisu slušali naređenja. A, to stiže do Kamina, sigurno. Pa ta vest odmah. Kaminoanci će da popizde zbog toga. Upravo to. A, Jer to je njihov rad, to je njihovo delo, to je njihov život. Tako je. Da. Znaš, tako. kaminoanci žive od tog kloniranja, ne žive oni od e, klonova koji su defektivni e, i koji ih ima tipa 4-5 komadi koji mogu da razrušave regularno. Oni žive od regularnih. Da, da, da. I sad to naravno neće proći dobro, to je sigurno. S druge strane, e, znamo da je naredna epizoda i nosi me War Mental ili to je onaj projekat u kom su zapravo... E, Ulaze regu, redovni vojnici, ili to? Pa, ja, da. mislim da. da taj projekat Death Trooper, evo, znači, nekako, to je moje neko mišljenje. Zato što, mm, mislim, boj, mislim, drob, nose tamne oklope plus zeleni, ajde kažem, visual Uh, vizualno staklo ili kako već, tako da mislim da će, ili će biti Death Trooperi, pošto su to elitne jedinice nekako, ili, nemam pojma, možda da. će biti samo uh, projekat Stormtroopera, u, uopšteno, ne da, znam. Ja mislim da, Ali... to, mislim da je to to. I ono što se... Zar nije War Mental bukvalno ono uvođenje regularnih vojnika umesto da, klonova? Da, da. Uz da, klonove da. zapravo, ne umesto, izvinjavam se. Da, da. Nego klonove, kao e, u knjizi koja je izašla kao suplement, ona Imperial Handbook, Aha. A, bukvalno se pominje moment gde, mislim, klon koji je, jel te, koji vodi taj, koji zapisuje svoje one komentare i to, govori kako su pored njegove braće, jel te, dolazili i regularni vojnici da ratuju za imperiju. I pominje o tome kako se tačno pravila razlika između regularnih i između klonova. Da ono, da nisu baš bili na najbolji, u najboljim odnosima. Pa ni, nisu imali isti tretman. To je jasno. Ove, Ovaj, ali to ću da kažem, sledeća epizoda je War Mental, znači, a, da li ćemo vidjeti više a, da li ćemo vidjeti više ovih a, e, regularnih ljudi koji će postati vojnici ili ćemo možda vidjeti ono a, da će Kamino pod pritiskom da pojača čipove bukvalno sinklonovima kao što su radili Crosseru. Da, Vrlo je moguće to... da će da bude oba. Pa da, zapravo. A da, ono kao, a pobuna na kaminu šlag na tortu koja je ono fazona, i e, Tarkin će biti fazona, e, vidite zašto ne treba koristiti uopšte klonove. To je ono kao vrhunac koji će iskoristiti, a jel, ovaj, da, ne, ne imperije, ne kao glavni razlog zbog koga uopšte i ne treba, kao. Ali opet, s druge strane, he, šta ja znam. Da, pa ako... To, to sve postaje aj kažem, to, to, to ćemo tek da vidimo, zato što, ajde kažem, ima dosta stvari koje, ono, jel, klonovi koji su bili Stormtrooperi ili koji su obučavali na Imperialnoj akademiji, klonovi koji su penzionisani, tipa Rex, da. Wolf i, i kako se, tako da ni, ni, misle da nisu skroz, ajde kažem, svi klonovi, ajde kažem, ono. Prsli. U, Pa da, pa da. Mislim da ni, ni, da će nisu, ih još nisu koristiti. Nisu svi prsli daleko od toga, ali cela poenta tog War Mentala jeste da izbace klonove zato što su klonovi postali hm, emotivno vezani za, ži, za živa stvorenja kojima su pomogli za vreme Clone Warsa. Da. da. Mislim da je da. to možda najbolji način opisati to. Da, da, da. Pa mislim generalno ovaj to, to je meni sad zapravo glavna tema će biti. Uh, a to je e, kako ćemo sada dobiti, šta ćemo zapravo dobiti u toj Mental epizodi. Ja iskreno očekujem i Ramparta u centru zbivanja. Da li je to na kaminu ili je negde drugde. Uh, Očekuješ Gostom Čarkina? Da. To, to, to će biti zanimljivo, ja mislim. Ove, ovaj, zato što je to, posle toga imamo još dve epizode koje će verovatno biti to neko nadam se, e, epsko finale sezone. Pobuna. Pa, pa, možda, možda. Uuu, bura na Dahije. Da. Držimo, držimo ovaj, palčeve da se Što to desi, ako ne, šta sad. Bura na Dahije. Biće da. kako će biti. A, početak bune protiv Dahije. To, to, to. Sveta Knezova, šta? Prvo ide. Da, da, da, da, da. da. Kako ide ono? Dobro, to je već palo, Seča Džade je već bila. Seča Džade je bila, da, sad ide početak bune na Dahije. Uh, pa znači- naravno, ali vidite, mislim, šta god da urade, neće to biti toliko loše, to Filoni vodi, mislim, ja verujem Filoniju. Mislim, da. eto, Filoni je čak ispravio grešku u starom romanu i ubio lepo na vreme on frita. Čo, čovjek je čak popravio stari kanon. Da. Pa, ja mislim da su Lord of the Sith le, nisu legend, da su kanon. Oni su kanon. su kanon, da, da. Tako da... Nažalost, kanon su. A, što nažalost, dobra je knjiga. Knjiga je odlična, ali on frita je živ. A, dobro, sad. Da. A, A, kažem, uporavit se. U svakom ove... slučaju, na kraju, uh, familija Sindula nudi pare Bad Batchu, oni kažu da neće da, da uzimaju te novce, da kao ovima... Oni to... kažu, vama će trebat pare, prijatelju stari, E, kao... Treba će ti pare više nego što ti možeš zamisliti. Pa jeste. A, ovaj, I jest. oni onda kreću da organizuju ponovo svoju ponovo Free rilot Movement ide iz početka. A, a... E, Ali ovaj put protiv klonova umesto uz klonove. Tako je. I imamo moment ono kao uh, Hera je naučila da da ovaj promeni promeni ovaj taj kao um, kako se to zove Uh, ship signature. Da, ne znam kako bi se to prevelo u, u duhu našeg jezika, ali... Oznaka bi... broda, mislim, pa, brate, tablice broda. Pa, ajde, de facto. I u principu, ovaj... Um, ovaj, I naravno, uh, Omega, Omegle from earlier i Hera imaju moment, hoćemo se videti opet, pa naravno da hoćemo, bla bla bla. Da. Ovaj, I ono što je meni bilo drago, konačno, jeste Crosser dolazi do Ramparta i kaže hoću da idem da ih lovim. I Rampart koji mu daje tu dozvolu. Da. I onda sad ja očekujem epizoda broj uh, 13 će biti ono Crosser kida ove bukvalno, kada ono međutim... Kada ono međutim ne kida ih. Ili da. nisi duo. I da je Leni Silundula je preživala, tako da... Da. To sam se iznenadio, da to sam se iznenadio. Očekivao sam neku tragičnu smrt materi. Ali... Materi Sinduline, ali nismo dobili... Dobit ćemo nek, nek, negde drugde, valjda, objašnjeno. Ako ne, ništa. Umrla je da. nekako. A možda je umrla da. prirodnom smrću, ko zna. Da. O moj Bože, umrela je od, nepriro, od neprirodni strahovi. Izgi, izginula je od vodu. Ovaj, što sam teo da kažem, da. Um, uh, Vota izginula je od vodu. Da. Ajde, Mare. Znam Ajde, da, nema, da je najdraža epizoda, izvoli. Ah, krećemo sa epizodom. E, loša tura dolazi nazad kući. Nešto nazad lepo. kući ima nekih novih faca. Neke fukare se šetaju po ulicama njihovog grada. Prelep. A ko su ove bukare, pitate se vi. E, oni kažu, pitaćemo Sid. Sid je bre informant, ona zna svije. Od oni tamo, Sidova kantina, Sidina kantina, nešto mnogo bre napunjena ljudima. Odu oni još malo dublje u kantinu, kaže get out of here, this is not your place. Izvini, izvini, izvini. Sidina kantina više nije fina. Kaže, kako bre nije naš place, majku li ti kalajsano bre, sunce li ti kalajsano. Kaže on, nije, nije prijatelju, ovo ovaj je sa Daše i vidimo Devaronijanca. E, to mi je bilo jako cool, iskreno. Devaronijanca da. koji ima veoma lepo prezime, ako se vi sećate prezimena. A, prezime? A, Durand. Durand. Durand. E! To mi je poznato. Durand koji je, e, i meni je bilo poznato, ali nije ono što misliš da jeste. Um, ali, Durand je sin, jel te, mamin sin iz kriminalnu porodicu. Tako je. Onaj klasični mamin sin koji je malo, jel te, napunio više od 18 ljeta, izrasla mu dva velika roga, ljudska muška, onako poveća i on je rekao idem ja sad u biznis i on uzima i jel te gde će on pre nego na pajkove, ajmo odnos pajkovima da radimo, neću radim sa običnim powerima, ja samo sa elitom. Da, da. Da uzmem kantinu, uzet ću bazu od Sid i mislim da nije mogo da nađe goru osobu koju je opljačku. Iskreno. Znači, ona, je, ona će da mu sve po spisku za, to, za tu pljačku, što bi se reklo, kantine. Neće, ono, mhm. neće to proći tek tako. Elem, loša tura tu shvaća da nisu dobrodošli i krene nazad ka brodu. Kaže, napušta ord, posle pa smo, jel te? I dolaze do vas malo ili moram ja sve? Ne, ne, ne, pa to je tvoje, ide, tvoje da. epizoda, Mare, nećemo da... Ti... Imaju koga da vide, imaju koga da vide, imaju da vide njihovu drugarcu Sidu, Persida tu došla. A šta će Persida tu? Persida tu došla sa drugarima koji obično igraju dražek, jel se tako kaže? Ne mogu nikad da, da znam kako se izgovara ova igra. Deđari. Sreja, Džarik, je li tako? De Džarik, ako misliš na šah? Džarik jeste, u pravu si, u da. pravu si. Elem, ali nemaju sad, nemaju sad Džarik, nego uzeli oni mukice pa igraju karte. Jel te? Da. I To kako igraju karte? Varaju, naravno, na kartama, ali nije pa, to sad... Ali ono što najbolje igraju na Gonkijevoj glavi. Na da. kojoj drugoj? Pa dobro, istina. Gonki je isto deo loše ture. Jeste. Defektan je i on jedan. Pa da, ali Sid kaže imam plan, pakleni plan koji ne može da promaši. Znači ne možemo da omanemo osim ako nismo potpune budale. Zanemarila je to da ima vrekera u grupi. Dobro. Naravno. Mislim, realno. Mnogi, mnogi zanemara da imaju vrekera u grupi. Istina. A šta vreker radi? Vreker bije, bre, po sve pare bije. Istina. E, ali, ali kako bije vreker? Vreker ne bije obično Breker bije vrekasto. Kaže ona, mi ćemo da im ukrademo Spice. Da. Ne tolerišu pajkovi kad im neko krade Spice uopšte. Neće to tolerisati, idemo mi ukrademo lepo njima Spice, a ovaj će da nadrlja što je ostao bez Spice-a. Kaže Bad Batch, ajde što da ne, ima smisla, vodi nas Sid, ti si vođa danas. A, ali prvo su rekli kao što bismo ti mi pomogli, ona kaže dugujete mi prijatelju moj. Pa istina. Mislim, klasično sedino, dugujete mi, brate. Jeste. I odu oni, odu oni sada da pomognu Sidari. A Sidara im veli, pomoćite mi tako što ukrademo Spice, imaju neki stari tuneli koje vode do moje kancelarije, pa ćemo tu da maznemo Spice, spice, maznemo spice, onda će ovi pajkovi da dođu i da ovom sve po spisku ali ono što im nije rekla jeste da idu kroz stare tunele koji imaju infestaciju noćnih šišmiš uh, genozijanaca, efektivno. Pa nije to baš genozijanci, ali Ma, mislim infestacija. Ma, mislim mrtva infestacija. Bube. Bube. Bube, da. Jel te? Prost, misli da nisu valjda, ja sam već imao neki moment kad sam čuo da su bube, ja već kao da nije, možda da nisu dženijose. <laughs> se pa to smo imali ideju da mamci. je, kad su rekli Infestation, da je Geonosian sa onim njihovim, kad je bilo Infested, da je ono sa onim... Uh, sa onim njihovim crvima. Da, da, da, sa crvićima. Da, da, da, ali... Sid kaže, otvorite vrata, budite tihi, moramo da peglamo ručno. Oni peglaju ručno, onako kao u starim kaubojcima, kad idu u rudnik, da se obračunaju u ponoć, jel te? Da, e, da, da, bukvalno. Oni to ispeglaju, jel te, ručno odu tamo, kažu nemojte da pričate, nemojte ništa da radite, a vrekeru naravno odmah ispadne lampa. Pa standardno. Pa sunce li ti kalajsano vrekeru, brate, dete, već si čoram na jedno oko, hoćeš da ti oduzmemo i to drugo. Ali vrekeru ispadne lampa i oni se nekako izvuku, nije bilo ništa strašno. Odu oni tamo, nađu spice, jel te, onim lepim krejtovima, klasičnim, koje smo videli, ja mislim, i u Solovu. I u, da, da ne kažem, u Solovu. Sistre, sestre Martez. Ja, pa Niko kao sestra Martez. Da, ja moram da pitam nešto. Zašto svaki debil koji hoće, koji se tripuje kao da je pravi kriminalac, za da ulozi u pravi kriminal, mora sa pajkovima prvo da sarađuje, jebote? Da, to, to mi nije jasno. Malo su pajkove znači- previše izmuzli. ne samo ja, to, bre, nego jesi ti lud, jebote, tek ulaziš u posao i ti odmah na pajkove. Znači, I ti kao da kažeš, ok, ulazim u bounty hunting biznis i prvo ću da lovim Luke Skywalkera ili prvo ću da lovim Bobana Feta ili tako nekoga. ajmo, ajmo. Kao ti kreneš od da. nečeg normalno. Bobana prvo. Fetića. Feketića. A, gledaj, mladi... Mladi, mladi želje dokazivanja i slično. Da, mm, da, da. Jele, oni ukradu Spice, ali umeđu vremenu da bi oni prišli, naši prijatelji i Torijanac i Vikvi da uzimaju i kažu, oni su onako, oni su Diversion Weekly, jel te, možemo tako da ih nazovemo. Apsolutno. Uh, izvini, Diversion Weekly. Um, Prelepo. Uzimaju da naprave diverziju i kidnapuju onog malog, kako se beše zvaše, što je Omega bila dobra sa njim. Rubi. E, Rubi, Rubi, ne diraj mi Rubi. Armadila Rubi. Uzmu i kidnapuju Rubi. Jel te? A ovaj da. vezan za Rubi ko niko drugi. Samo Rubi voli Omegu pored njega, jel te? Da, no, pa da, dobro, da, vole Omegu, Omega je uvek prva i poslednja svima. Tako je. To ona je, pošto, pošto, pošto Boba Feta nema, onda je ona i, i alfa i omega svima u toj, gru, u toj seriji, jel te? Tako je, tako, um, tako je. Elem, Rubi biva kidnapiran uz pomoć ničeg drugog nego Mantel Mixa, jel tako? Tako je. Tako je. E, odlaze oni tako, ovi, ova dvojica kidnapuju Rubi, i naravno odmah za Rubi. Ove, oni kidnapuju Rubi, a, Ro, a Roland Duran odmah glavu gubi. Tako je bre! Inače da, ja imam teoriju da će Roland Duran na kraju da otvori kafić. Dobro. Da. Mani, da znači, će otvoriti mani, kafić i da će to biti novi Ronald McDonald. Prelepo. Fast, da, fast da food, fast food restaurant chain. I uvek će da nude mantel burgir. Mantel da. burger za života, prelep. Tako je. Elem, oni da, da. naravno nahvataju ovu dvojicu jer je Rubi Rubi. Da. I Rubi se ne gubi tako lako. Tako. Um, Rubi pobegne, oni ih navate i sad je ovaj u Ronaldu fazonu, hoćeš sad brati, ja odsečem i ruku i nogu i glavu bre. Majku ti da. bre i sečem. Ali dolazi nazad, vidi zaključana vrata. A s druge strane, Iko uzeo i ikovao vrata da budu zatvorena, jel te? da bi ovi maznuli poslednji krejt. Spuštaju oni krejtove dole, kreće Chase Sin. It was, it was, it was a great escape. It was a great escape, yes. It was one of the greatest scenes in the whole universe. To, to, to. Ele, ovi njih jure kroz podzemne vode, kroz ovo, kroz ono, ali uključuju motore. I kreće ona pesma u daljini, čuju se kao gromovi. Da, da. Autoputem prolaze kao vetrovi. Tako jel? je, tako je, tako je. I bude se bubice. I bubice nisu slabe uopšte, bubice ima dosta bre. Onih insekata čega god da su koji su nokturalnog tipa. Da. Ovi naravno ostaju bez krejtova, bacaju krejtove dole kod bubice i beže. Zatvaraju vrata, neki negativci zaginu od strane bubica. U tom Chase Inu imamo mnogo lepe momente. To me malo podsjetilo i na Uh, ne, izvinite, nema veze, ništa, nije bitno. Uh, nešto, nešto sam se previdao, ali cijela scena je bila zanimljiva zato što su imali te momente kao, kao neke borbe na vozovima, ono fazom bacaš protivnika Solo Star Wars. Fore. Solo Star Wars, uh, Star Wars uh, Jedi Knight, Jedi Academy. Kad si Dobre! ili, ili ono buđavo, onaj jump climb simulator što je uzeo i pokrao sve to od Jedi -a. Pa te opet stavio na voz. Je, dobro, ta misija je baš dobra, bez obzira što je Jump Time Simulator. To je jedina da. koju sam zapravo odigrao. Zato što A za... smorio sam se kad sam to igrao. Da mu nije povratio. Niko me ovaj. gleda dok sam igrao. Ali, muka, da, nisam mogao više. Muka ga uvatila, ali od puta. Um, ja više nisam mogao. Ovaj, kako se zove? Ovaj... Te da ga gledam takvog. I u suštini, endgame je da na kraju... Endgame im je bio da uzmu i da samo skenjaju ovog da mu Pajkovi sve po spisku. Da. I to ali... su uspeli, Pajkovi su popizdeli. Ali, ali ovaj ih je našao i rekao, a ne, ne, ne, ovi imaju vaše spice. Nemamo mi vaše začine, ovi imaju vaše začine. Tako je. Znači, ih treba da jurite, ne mene. Tako je. Paul Dameron, Runner of Spice. Naravno. O, da. Trk, trk, trkač začina. Tako je. Ali da, ali ono što su shvatili, što je tik shvatio jeste da su insekti osetljivi na svetlo, naravno. Da, da, pa nokturalnog su tipa, jel te? To, Nokturalni. To, bravo, ali, bravo. ali, nije to problem. Spiko, Spice, Spikes dolaze i kažu sad njima, sad vratite ili ćemo da ubijemo curicu. Istina. A Sid je u fazonu, nemoj me diraš curicu. Sid se vezala za Omegu. Međutim, se ona je pustila to. Međutim, ona je dozvojila to, jako je bila u fazonu ne, ali je uzela i bila u fazonu pa okej. Okay. Da. Ne, ali okej. Okay. Da. Ne, ali zapravo da. I, Eto. pored tog ne, ali zapravo da momenta, uh, Omega biva zadržana zajedno sa Ronaldom McDonaldom, jeste, jel te, koje dete ne bi volilo da bude vezano pored Ronalda McDonalda? Da, to jeste. To jeste. E sad, dešava kad je ona bila vezana pored Ronalda McDonalda, dešava se da hoće u jednom momentu dok ovi idu nazad po spice, da pobegne, a Ronaldo joj kaže ne je ubio oboje. Prelepo. o prijatelju će nas oboje tepa, a posle smo ga nadrljali ako oboje tepa. I ona onda odustane od bega, jel te? Da. Ona odustane od bega, ali ne odustane od toga da se nada da će njeni prijatelji doći. A oni tu malo pričaju i o ovoj maloj njegovoj curici, ovoj, uvek zaboravim... Rupi. Onim? Rupi, armadilo. E, o Rubi, da, o, Rubi, o Rupi. O Rupi, ja zovem Rubi, Rubi. Um, pričaju malo o njoj i dođu do toga, dotaknu se teme da ona ne voli mnogo ljudi. Što će biti relevantno za kasniji plot twist. Možda, možda će biti neka svadba, već vidim. Može. Ruby X Omega, X Hera. Da, plus, da. To, to, to. <laughs> Filipu je već dosta kako ja prepričavam epizodu. Zapravo super si, um, samo ovaj deo baš nije bio potreban. Super je odlično. Uh, sada dolaze naši prijatelji uh, nazad do bubica i kažu sad ćemo uzmemo nazad Spice i koga spuste dole, spuste se i Divrekera kao dvoje najfizički jačih ljudi koji mogu lepo podignu te kreditove, jel te? I, i, i, i onima koji, naj, koji bi najviše verovao da ti urade jako delikatnu misiju. Realno. Pa naravno. Pa dobro, zapravo ne bih imao problem da Sid radi delikatnu misiju. Mm, da. Jel te, da nije sposobna, ne bi, pre, ne, bi, ne bi se bavila tim biznisom i ne bi preživala toliko dugo u tom biznisu. To jest, to jest. Nije to tema našeg razgovora danas. Naša tema današnjeg razgovora je šta se desi kada pustiš Vrekera da radi delikatne misije. U. opet... Vreker kaže I got one i onda se onako tiše I got one. I got one. I onda su tako <laughs> lepo oni kačili, jel te pecali su bukvalno ta čuda iz dole rupe. Dok, dok je Tik pripremao za rupe koja iz nekog razloga izgleda kao da ima neke paučine na sebi, ne znam da li ste to primetili. Da. da. Što bi bilo veoma zanimljivo, zato što ono kao, kao da su neki paukovi, až da je tu, znaš. Kao da pored toga ima još nešto dole, tipa keva neka ili nešto. Ono, brood mother ili neka... Vakla pa, je neki. Verovatno, verovatno. Svilena buba. Oni stižu poslednje, ali bubice dolaze jer svi će, eh, jel pada dan, diže se noć. Zove da Reker svoje prijatelje u pomoć. A da li kad je, kad je slučajno zakačio pa da, što vozilo, ispalo zakačio. i kao oh, they maybe did, didn't hear that. Da, da, da, ono, da. Otvreli. Maybe. u sunce li ti žarko, kalajsano. Ali, ali nije to problem. Zašto? Zato što Tik ima novi trik. Da. Svetlije put. I baci uh, onu, kao neki, neki tip one flash grenade-a, od kog ja da. mislim da je Vreker trebao da oslepi, jer je gledao pravo u to, da se ne lažemo. Bukvalno. Znači, znači Vreker kad tu nije oslepio... Dobro, imao E, da, imali, imao je kacigu, imalo je i hiljadu i nešto klonova kroz Clone Wars kacigu, pa su svi zamrali. Pa, Tiki prosvetio bube. Drugo. E, ali ta flash grenade, jel te lepo je onako oterala ove male govnare. I prosvetlila ih. Da, da, da. Mhm. I prosvetlila ih. Ali ono što sam zaboravio da napomenem, što je možda isto bitno, kad su bežali od ovih negativaca, Vrekir zatvara ona kružna vrata kao cefa i seče jednog onog na pola, onog crva. Da. E, ali, ali izgleda da je jedan preživeli prošao kroz vrata jel te, jel imamo onu kameri, onaj shot gde se vidi onaj jedan koji je kao da je preživeo. Da, da, jest, jest. Tako da to možda bude bitno za sledeću epizodu, za početak sledeće epizode. To možda bude razlog zašto odu sa Ord Mantela. Ono, infestacija tih malih govnara ili nešto. Ne, daj Bož, ali dobro. Ne, ovaj, Aj gorem neprijatelju to ne bi poželeo, a kamoli Bad Batchu. Tako je, tako je, tako je i u principu sledi uslovno rečeno srećan kraj, pajkovi dobiju nazad svoj spajs. Ali kažu mi smo rešili naše dugove sa vama, ne sa Ali. Čikom ovde. Da. Roland I... je ove, ovaj, malo izgubio elemente neke. Da, Ronald da. McDonald je ostao bez jednog rogića, ali mislim da su Pajkovi, tu mu je Sid, jel te, spasila život jer su pajkovi bili u fazonu, ok, stvarno ne bi možda želeli baš da se kačimo sa tvojom mamom, gospod Ronalde. Ne da. plašimo se mi tebe, prijatelju, mi se plašimo tvoje mamice. Bukvalno. Ko se ne bi plašio i sa Durant, realno. Naravno. Ali, rogom manje, jel te? Sad je, sad je jednorog, više da. nije dvorog. Da. da. I sada se završava epizoda time da Bad Batch vraća Sid kući, jel ti imamo Sid i se vraća kući, povratak Boskanca, ako ćemo tako da se izrazimo. Prelepo. <laughs> Mm, Return of the Boskan. Da. To, to, to. I mislim da je to cijela epizoda efektivno. Ako sam ja nešto da. propustio, da. zaustavite me. E a sad, zašto se ovo smatra najboljom Star Wars Bad Batch epizodom do sad? Sad moram to da objasnim, zašto Filipu to nije jasno. Ovo je najbolja Bad Batch epizoda do sada iz prostog razloga. Što? Da nije bilo ove epizode, ne bismo mogli da imamo monster epizodu gde će sada bude infestacija ovih malih govnara i gde će sad biti onaj zombie survival apokalips stvari. Ja sam mislio da ćeš nekim drugim putem, ali drago mi je što nisi, zašto onda ja mogu da kažem to. Reci slobodno. Ovaj, zašto ova epizoda može biti značajna? možda s aspekta priče. Zašto može biti Mare tu zanimljivo to? S kim su pajkovi sarađivali tokom Clone Wars? Odnosno, s kim su sarađivali kojih ih vodi i dalje? Kojih ih vodi i dalje, da. Da li ovo bio neki način da se uh, fanovi podsjeti... Da se naglasi da će Mol da se možda pojavi. A, da. da, da Crimson Dawn. Da, da se, da, se, da se de facto kaže fanovima, ok, sećate se Clone Wars sezone 7, sećate se Mola, sećate se da on je imao kriminalnu imperiju. E, pajkovi su tu. Pajkovi su tu, tralalalalu. Da. I mhm. sad to, ja mislim da otvara vrata ka isto nekim zanimljivim načinima da se priča dalje vodi, pogotovo što je Crimson Dawn sada baš u fokusu, jer u stripovima su ovaj, ponovo sada aktivni. Tako da, ovaj, Ne bi me čudilo da u nekom momentu ovaj, budu, budu, budu sreli nekog još odatle, ekipa iz Bad Batcha, tako da. Mm. Ali ljudi, ajmo realno, šta mislite da će biti nazivi poslednje dve epizode? Mm, uh. Teško. Jedino ako bude bilo part 1, part 2 eh, popune nad kaminom. O moj Bože. Siž, Sižov Kamino. E, a znate šta ja mislim da će biti? Mislim da će se zvati The Clone Wars i da će tako se završi part 1 i part 2. Zato što ćemo imati rat između dva, dve strane klonova. To, to, to, to. Real Clone Wars. O moj bože. The real clone of the clone of the real ne, clone ne, ne. Wars. The, the true Clone Wars. True. Uuuu. Uspeli smo da ubacimo true u naziv, sad je već ono, ozbiljna priča. Kidamo, znaš, kidamo, kidamo. A, naslov poslednje dve epizode. Um, ako je ovo War Mental, pa ne znam. Sviđa mi se taj nod kao Clone Wars, pa... Pa ne znam, ja više kako... Da li... Unfinished business u kaminu, šalim se. A, ljudi, ali, ali pošto imamo war mental, onda će biti ord mental, Ord I onda će na kraju da bude Ord. To, to, to. Ne, ne, ne. Uh, mental Mantel. O oh moj bože. War on both sides. Bo, both sides. Ne, war on the da, same po starom, po starom loru kaminoanci su započeli pobunu na kaminu. Da, da. Tako da, da Sad, mislim, da ćemo se pojav... mislim da ćemo gledati još malo kaminoance i bounty huntere sad u ovim epizodama narednim. Jer bi bilo mnogo čudno da se sad samo oni nestanu, a priča se o tome kako i dalje love Omegu. Pa, da. ono što će biti poenta jeste, ja mislim, sledeća stvar. Uh, ova, kak, ova glavna doktorica je, uh, je rekla da... Ona je imperijalka koliko sam ja, koliko se ja sećam. Da, da, da ali ona je rekla u fazonu dok god ne vratite, dok god Omega ne dođe na kaminu, ja sam zadovoljna. Da. Tako da u principu ona neće slati bounty huntere, ovaj, Lama su, ovaj, premijer da. verovatno hoće, Uh, ali mislim da on se sad bavi više tom imperialnom pričom ali čekaj, u smislu. Ali ova glavna doktorica nije bre ova prijateljica od Omege. De facto jeste. Ona nije slala ovu Ona je poslala Fenek. Da, ali ona je poslala Fenek da... Da, da štiti Megle. Da, tako je, tako je, tako je. Pa vidjet ćemo, u tom smislu ćemo videti možda još Bounty Huntara. Da, pa to. bit će zanimljivo, ovaj, mislim, ono, um, te preostale tri epizode će baš da naprave, mislim, mogu da naprave dobru priču, sad samo pitanje, mislim da ima dosta tih nekih story threadova koji treba da se potencijalno zaokruže imamo Crossera, imamo same, imamo sam Bad Batch, imamo Omegu, odnosno Omegle from earlier, imamo ovaj imamo generalno tu celu priču tranzicije ka imperiji, tako da ima tu stvari koje treba da se zaokruže ili bar delom zaokruže. Da, to je definitivno tačno. Još jedna stvar koju hoću da kažem, pošto znamo da Filoni voli old school filmove i takve stvari. Dobro. Mislim, znamo generalno da je on veliki ljubitelj tih stvari, vrlo je moguće da ćemo dobiti i neke klasične tropove tipa oni će da spasu krosera da mu izvade čip ili tako nešto. Pa ja to Samo iskreno ne bih volao da vidim. Ja ne bih volao to da vidim. Možda u nekom momentu nekad u seriji, ali ali, ali, ali bilo bi najjače da mu izvede čip i da on kaže, ali ja sam i dalje, ve... ono kao, ja i e, dalje podržavam podržam ovaj sistem. Kao, nastavi da ih ono ovaj lovi. Ovaj sistem će zapravo da radi. Da. Sistem te ne laže. To, to, to. Jel to neki mod na e, našu državu? Sa i bez čipa mi se čini da. kao jedan od jako, ono, kažem, vernih imperiji, tako da mislim da čak ono kao... Sa čipa i bez... Da, sa slobodnom voljom Oser... mislim, želi da bude deo toga, želi da bude deo imperije. Da. Tako da ne vidim, ne vidim razlog. Sa čipa i bez, Crosser je imperijalac as pez. Da. Koliko je ovo bilo loše, brate, koliko je ovo bilo forced. Yeah. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Baš, ovaj, baš. Da, uh, pa mislim da smo onda time i, i, i priveli kraju ove komentare, ako se ne varam. Pa ja mislim da jesmo, osim ako ne želite da vam objasnim još neke stvari o ovoj epizodi, ali dobro. Verujem da ste čuli dovoljno. Sve, sve si nam objasnio, sve. hvala ti mnogo. Da, bukvalno, da, da. Pa, spasao hvala si ti rating, mnogo. Hvala ti mnogo, si rating epizode. <laughs> hvala ti mnogo, sad možda čutiš. <laughs> Ono, Ša? više te ne zovemo na Holofet. I na A Holofet. ne, ne, ne. Da I na Vidi Tatuin, i na radiju. E, ču, čuti, uh, ovaj, kako se zove, spasao nas je, spasao rating ove epizode, zahvalni smo ti. Da, bukvalno znači, nismo morali da pričamo o tome, bio neko ko je zapravo tada pričao o tome. Tako bukvalno da to su... si spasao ovu epizodu, stvarno. Pa, noste da. se obojica. Da. obojica. Da. Neozbiljno. Volimo i mi te mare. <laughs> Volimo i mi tebe. Volimo mi tebe, Mare. Pa okay. Ovaj. mislim da se kaže nema E da, možda možda je samo jedna stvar bitna da se najavi čisto onima koji nas slušaju. Fićo, da, da. kad izlazi sledeća epizoda to sam Holo teo, klona. To sam teo sada svakako, da. Uh, obzirom da su ostale još tri epizode Bad Batcha, uh, e, plana mi je da ta finalna epizoda naše komentara Bad Batch serije bude završena, odnosno bude objavljena kada sve tri epizode budu prošle. Što znači da naredne tri nedelje uh, Ovaj, ćemo Ćete da... morati da živite bez nas. Pa uživat ćemo u epizodama Bad Batcha i onda kada to prođe, onda ćemo zapravo da se bavimo uh, komentarima tih epizoda i da uživamo u njima i bit će nam super u principu. Tako da... Ma reši. Da. Uh, pozivamo vas sve da sva vaša pitanja, uh, želite ostavite pozdrave, uh, predloge možda za neke teme koje bi mogli da radimo u Hall of, u Hall of Clone-u, možda kad nam se završi Bad Batch takođe. Uh, teorije, predloge, šta god, sve to možete slati na mail holonetsrbija.com, možete pisati u komentarima na sajtu za konkretnu epizodu ili ovaj, na društvenim mrežama putem direktnih poruka na Facebooku ili Twitteru gde je handle at srbija. A, toliko za ovu a, 11. epizodu Holoklon a, Editor Twin 202. Nadam se da ste kao i uvek uživali, a mi se čujemo ponovo kada, bude, kada budu prošle sve preostale a, epizode Bad Batcha, a do tada ostanite uz holonetsrbija.com. Hvala vam puno na pažnji i prijatan dan. An, an, an. Jedite mantel mix.